І станеться те саме. Не помітиш поданого командиром сигналу, і вся їхня місія закінчиться навіть не розпочавшись. Юне, дивовижно юне його обличчя не виказувало жодних почуттів. Тіло залишалося нерухомим. Але він керував тепер важким ланкастером так старанно і точно, як ніколи досі. Тільки очі його рухались, методично, невтомно перебігаючи з компаса на альтиметр, з альтиметра на Карпентера і знову на компас, на альтиметр на Карпентера, ніде не затримуючись довше, ніж на секунду. Карпентер знову відсунув шибку, визирнув і знову побачив те саме. Не проникнув сіру порожнечу. Не втягуючи голови назад, він підніс ліву руку долонею донизу і зробив рух уперед. Тремейнова рука лягла на важіль і також посунула його легенько вперед. Гуркіт двигунів трохи вщух. Карпентер втягнув голову. Якщо він і був стурбований, то обличчя цього не зраджувало. Він знову почав насвистувати спокійно, навіть легковажно. Оглянув панель з приводами, повернувся до Тремейна і якось задумливо, неначе задумливо, промовив. Чи в лютному училищі вам хто-небудь розповідав про дивне явище, яке називається завишковою швидкістю? Тремейн здригнувся, квапливо поглянув на приводи і миттю трохи додав двигунам обертів. Карпентер усміхнувся, подивився на годинника і двічі натиснув на кнопку дзвінка. Дзвінок пролунав над головою сержанта кулеметника, що стояв біля люка. Сержант оглянув напружені в очікуванні обличчя, що стояли біля нього, і кивнув головою. Місія не панове. Він ледь прочинив люка, перевіряючи, чи його не заклинює. Гуркіт двигунів одразу подужчав, але значно гнітючіше враження справив крижаний вітер зі снігом, що увірвався всередину. Парашутисти перезирнулися, намагаючись не виказувати поглядами емоцій, але сержант їх зрозумів. Він причинив люка і кивнув головою. Я з вами згоден, панове. В таку погоду із собаки з дому не випускають. А втім, командир ескадрилії Карпентер, який тим часом знову виструмив голову з ілюмінатора, здавалося, не поділяв цієї думки. Хоча на такому арктичному холоді і сніговому вітрі кількох секунд було досить, щоб обличчя зробилося неначе поколоти тисячами голок, а ще за кілька секунд шкіра втрачала будь-яку чутливість, так що коли ви втягували голову назад, кров, відновлюючи свій біг, завдавала нестерпного болю, та цього разу Карпентер, мабуть, вирішив не втягувати голови доти, доки не дістане відповіді на своє запитання. Цією відповіддю стала б поява Вайсшпіце в його полі зору. Він машинально і невтомно протирав скельця захисних окулярів клаптиком замші і все вдивлявся, не кліпаючи в сірий вир темряви в надії, що побачить Вайсшпіце раніше, ніж вона його. А в кабіні погляд тремейно і далі рухався за тим самим маршрутом. Компас, альтиметр, карпентер і знову компас, альтиметр, карпентер. Однак тепер він щоразу затримувався на Карпентері трохи довше, щоб не пропустити знаку, який означав би різкий віраж. Єдине, що міг би зробити Ланкастер для свого порятунку. Ліва рука Карпентера